Vazhdojmë me lejen e Allahut Xhelle Ve Ala në varkën të cilën e kemi fillue, ajo është Jetëshkrimi apo mësimi i biografisë së Muhammedit alejhi salatu ue selam. E gjithë mësimi i biografisë së Pejgamberit sallallahu alejhi wasallam nuk është qëllimi i saj që të freskohemi edhe t'i flladitmi pak shpirtat me një histori shumë të bukur e një njeriut shumë të madh, e një personalitetit shumë të lartë, sikur që ka qenë mësimi i shumë prej njerëzve, mirëpo nuk ju ka bo dobi. Kështu na nuk duhet me shiku punët, besimtari nuk i shikon pi këtij kandi, vetëm në aspektin teorik, po çdo send çka mëson, mundohet me zbatue dhe e kërkon dhe hulumton atë vepër në vetveten e tina. Andaj, na në dy ligjëratat e kalume e mësum se çka i ka mësu pejgamberi alejhi salatu vesselam shokëve të tij në periudhën e davetit të fshehur. Në shtëpinë e Erkam ibnul Erkam dhe do të vazhdojna ende këtu. Me çka i ka edukue pengameri alejhi salatu ve selam shokët e tina. Kjo gjeneratë e madhe, këta faktorë të mdhoj të islamit, të Allahut Xhelle ve Ala që me ecë nëpër tokë dhe me qarkullue islami i Allahut Xhelle nëpër tokë, ka pas nevojë për faktorë, faktorë të mdhoj. E neve na intereson personaliteti dhe çfarë mësime kanë marrë kjo gjeneratë e parë. E përmendëm se tri shtylla jau ka mësue Allahu xhelle ve ala nëpërmjet pengamerit alejhi salatu ve selam sahabëve të pengamerit. Dhe e para ishte njohja me Allahun. Njeriu i cili nuk e njef Allahun xhelle ve ala, ai ka dështu që në start. Andaj neve themi se njeriu i cili i ban shirk Allahut xhelle ve ala, Allahu nuk e fal ata. Çkado që të bojë ai. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allahu e ka pre këta në librin e Tina se kush i shoqëron Allahut diçka, Allahu s'ia fal. Domethanë, shirku nuk hin në emrin apo në fushën dhe hapsirën e mëshirës, hiç. Andaj kjo është çështja ma e madhe çka duhet na me diskutue dhe me përsërit dhe me përkujtu e kështu me radhë. Deri ta takojmë Allahun xhelle ve ala, cila, mos t'i bajmë Allahut shok kurrgjo hiç. Asnjë sen, sepse kjo meselja e shirkut nuk hin në hapsirën e faljes, nuk ta fal Allahu. Nëse ki ba palë çfar vepra, Allahu edhe pejgamberit të tij i ka kërcënue, le in eshrakte le jahbetanne ameluk. Ti me bo shirk o Muhammed, unë ta prishi veprën, ta asgjësoj, le jahbetan, ta asgjësoj veprën, badjava punon dhe kot lodhësh. Andaj njeriu duhet me të qenë syçel që i mos t'i bëjë shirk Allahut asnjë sen. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam të parin sen jau ka msu me njoh kush është Allahu xhelle Xhelle ve ala. E dyta, që jau ka mësue Allahu xhelle ve ala nëpërmjet ajeteve mekije, çka ka qenë ligji mbi të cilin funksionon dhe menaxhohet ky univers. Njeriu duhet me ditë ku a tu jetu, në cilën botë, çka e rrethon, mjedisin, dhe çka funksionon, mbi cilin ligj, Allahu xhelle ve ala ka kanune, ka ligje me të cilat e drejton këtë univers, dush me ditë, kaderin e Allahut tebareke ve teala, kjo është shtylla e dytë. Shtylla e tretë me njohtë njeriun. Kush është njeriu? Ka e ka prejardhën? Si funksionon njeriu? Çfarë komponentësh ka njeriu? Me çka duhet m'u ushqy njeriu? Pi ka ka ardh e ku ka me përfundu e kështu me radhë. Andaj Ibn Qayyim el Jauziyja ka thënë këto tri shtylla krejt Kurani flet për këto sende. Me mësu kush është Allahu, me mësu çfarë ligji ka Allahu në universin e tina dhe kush është njeriu dhe çfarë pozite ka në univers. Dhe cili a roli i tij në univers? Dhe cili a roli i njeriut në këtë botë? Çka duhet me bo? Pyetja është çka duhet me bo? Pastaj duhet përgjigja. Po edhe kur ta marrësh përgjigjen, nuk mjafton, po duhesh me bo ata. Andaj ka thonë Ibn Qayyim el Jauziyja, rrugën mundet me ta kallzu çdokush, ama ai nuk mundet me të çu ty, ti dush me ecë. Nëse ti e pyt dikan, ku është filan vendi, filan qyteti, ai ta tregon, ja, knejna shkohet. Po ai s'të çon ty, ti dush me ec. Edhe kështu rruga e Allahut xhelle ve ala. Na neve munden dijetarët dhe hadithet me na mësu rrugën, ama na duhet me ec këtë rrugë. Andaj, pasi që kjo është kështu, pejgamberi alayhi salatu vesselam jashta teorikes që ka dasht me kuptu dhe me perceptu dhe me me fut në kokat e tyre i ka eduku shokët e tina edhe në aspektin e veprës Andaj edhe pi këtu Ehlisunneti kanë ardhur me fjalën e prerë, saqë e kanë kundërshtuar dhe kanë qenë të ashpër ndaj atyre të cilët s'kanë menduar kështu, cila është ajo el imanu qaulun wa amal. Imani është dy pjesë. Pjesa e parë është teori, me thënë ti, me ditë ti. Fa'lem, dije, ata kjo dija, dije Allahun, dije ligjin, dije kush është njeriu e kështu me radhë. Po s'mjafton kjo. Kjo pjesa e parë. Pjesa e dytë, amel, me veprua, me mishru, me manifestua në vepër ata çka e ki mësua. Andaj sot, sonte me lejen e Allahut xhelle ve ala, do të përmendim diçka çka i ka eduku pejgamberi alayhi salatu wassalam me këto njohuri dhe qysh mi nxjerr këto në praktikë. Ndaj në fillim të dersave kemi përmend se historinë nuk e kena për qëllim vetëm me kalu, ngase shumica e njerëzve e muslimanëve sidomos në veçanti e din sirën e pejgamberit alayhi salatu wasalam në pika të përgjithshme. Mi neve na interesojnë detajet. Neve na intereson çka i ka mësue konkretisht këta, këta, këta. Që me mujt me nxjerr në praktikën tonë dhe me jetu qashtu qysh ka jetue një sahabi i kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj dijetarët kanë thanë se pejgamberi alaihi salatu wassalam ka ndërtue dhe ka formue në personalitetin e çdo sahabiu Pasha kohën, vërtet çdo njeri është në humbje, illa alladhina amanu, përveç atyre të cilët kanë besue, pjesa teorike. Wa amilu as-salihat, dhe kanë punu vepra të mira, e ka bashkangjit Allahu veprën. Andaj ku mundohet shejtani, çka ka bo me irxhajën shejtani, çka ka dash me luftue, ka dash alladhina amanu, ata të cilët kanë besue. Wa amilu salihat, jo, kjo jo. A kjo është ajo cila mban të parën? Nëse s'është e dyta, nuk vlen e para te Allahu tebareke ve teala. E para që ka bo pejgamberi alayhi salatu vesselam është i ka mësue rrugën e pastrimit të shpirtit. Ne përmendëm se njeriu Allah e ka kriju prej dy komponentesh, prej baltës dhe prej shpirtit. Realitetin e shpirtit nuk e di kurkush. Kanë thanë dijetarët, ajo çka dina për shpirtin është se është shpirti dhe ekziston. Kjo është. Andaj Allahu xhelle ue ala ka përmend se yeselunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ty të pyesin çka është shpirti. Thuaj shpirti është çështje e Zotit tem. Shikone përgjigje. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziyja ka përmend se ndonjëherë përgjigjet e muslimanëve janë kështu. Në Kur'an kanë ardh kështu. S'ka detale. Nuk ka detale. Sikur për shembull ka diskutue njerëzit se pse Allah e ka dhënë dy mëngjesin, sabahin, tre akshamin, katër drekën. A i di përgjigje dikush? Nuk i di. Mirë, ky xhehl, a na ban dam? S'na ban dam. Nuk na ban dam, sikur që ka thonë Ibn Taymije në fillim të demantit ndaj grekëve dhe atyre që janë diku prej Greqisë ka thonë innal mantiqa yastaghni anhu al-aqil. Ka thonë vërtet logjika. Ajo ato rregullat logjike, ato pallavrat, kelami. Ka thonë yastaghni anhu al-aqil. I meçmi s'ka nevojë për ato, është i pavarur prej atyne rregullave, prej atyne muhabeteve. Wal balidu la yefhamuhu. Edhe mendjetrashi s'i merr vesh atë punë. Ai i meçmi s'i duhen, se mjaftohet me mençurinë e tina. Dhe budalla s'munet m'i kap ato. Kështu që s'kena nevojë hiç për ata. Andaj, janë disa çështje nuk na duhen. Nuk na duhen m'i ditë, pse? Nja, nuk kena mundësi m'i ditë. Vetëm e lodhmi edhe zhytmi në mundime të mdhoja dhe apet kot e kot. sikur që grekt janë mundu me perceptu Allahun me kokat e tyre dhe kanë ardhur me katastrofa, me katastrofa të cilat janë të përmendura në librat e dijetarëve. Andaj Allahu ka thonë shpirtin s'e di kurkush. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Sa i përket shpirtit, njohuritë që i kini për shpirtin janë shumë të vogla. Çka është shumë të vogla? Kanë thonë dijetarët shumë të vogla veç që e dini që ekziston shpirti. Kjo kaq. S'dini ma shumë. Kurse për baltën kena pak ma shumë njohuri, andaj edhe njerëzit Janë zhytë mas baltës për këtë dunja, kanë merak shumë këtë dunja, pse se kanë pak ma një, shumë njohuri për baltën. Njeriu përbahet prej dy komponenteve, shpirt dhe baltë. Allahu xhelle ve ala i ka msue muslimat në Kur'an, cila duhet m'u ushqy ma shumë dhe cila duhet ma pak. Dhe çdo njana prej tyre, ku është ushqimi i saj. Dhe nëse përzihen ushqimet e këtyre dyjave, njeriu vjen me katastrofa. Njeriu vjen me katastrofa. E para është pastrimi i shpirtit. Njohja e Allahut, njohja e universit, njohja e njeriut, çfarë qëllimi ka? Ka qëllim, ka thonë Allahu xhelle ve ala, qad aflaha man zakkaha. Ka shpëtue ai i cili e ka pastru shpirtin. Pastrim duhet. Pastrim me njohuri, pastrim me ibadet, pastrim me çdo lloj vepre e cila afrohesh te Allahu xhelle ve ala. Patjetër m'u pastrue, patjetër m'u pastrue. Wa qad khaba man dassaha, dhe ka dështu ai njo ndoti. Ai i cili s'e ka hek papastërtinë prej vetvetes, patjetër me hek ket papastërti. E kjo papastërti nuk heket veç me teori. Duhet m'u lodh, duhet m'u djersi, duhet m'u rraskapit, duhet me pagujt. Allahu xhelle ve ala xhenetin e ka qujt artikull në gjuhën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pse e ka qujt artikull? Se na e dinë se çdo artikull ka çmim. Për me na e parafru pejgamberi alayhi salatu wasalam, na e ka qujt xhenetin artikull dhe ka thënë Ela inne sil'at Allahi ghalie, dijeni se artikulli i Allahut është i shtrejt, tatimin e ka, me paguj duhesh. Njerëz nuk mundë me kuptu se xheneti ka tatim, paguhet. Nuk mundë është të veç shpreson edhe me hi, nuk ka mundësi kështu. Nuk ka mundësi kështu, qysh kanë thonë jehudët. Len yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara. Kan thon nuk mundet me hi n'xhennet pos krishterit apo jehudit. Me shpresa. Ça i ka thënë Allahu xhelle ve ala? Tilka amanijuhum. Këto janë fantazia. Fantazia. Kështu që njeriu mundet me pas fantazi e mundon mendon se ka shpresë, fantazia. Ela inne sil'at Allahi ghalie, Xhenneti është artikull i Allahut dhe është i shtrejtë, ghalie. Duhet me dhon shumë për xhennetin e Allahut tebareke ue teala. Madje Allahu xhelle ue ala kur e ka përmend ibadetin në surën Bakara, ka thonë ja ejuhan nasu u'budu rabbakum. O njerëz, adhuroni Zotin e juve. Adhurimi patjetër duhet me qenë ndërtu mbi dije. Mirë, cili është qëllimi i këtij adhurimit? Në fund të ajetit shënohet la'allakum Tettekun, ndoshta ju kini mu pastrue. Çka tettekun, nëse i kthehemi tekstit bukval të ajetit, ittika, çka është ittika? Ittika është e marrë prej fjalës wikaje. Çka wikaje? Wikaja mburoje. Mburoje. Çka domethonë mu konë muttaki, i devotshëm, me nxjerr një mburoje përpara, dhe ajo të mbron prej zjarrit Allahut tebareke ue teala. Ama me nxjerr diçka ti. E kjo nuk nxjerret me teori, duhesh me punë. Punën tonë e nxjerr dhe të shpoton para Allahut tebareke ue teala. Andaj e para prej mësimeve ka qenë që ja ka bo me dije sahabeve të tij që ju doni mu pastrue. Këto shpirta kërkojnë mu pastrue. Allahu kit këto ligje që ai na ka zbrit në librin e tij e ka zbo për me e pastrue shpirtin e njeriut pastaj kanë përmend djetartë se pejgamberi alejhi salatu ue selam i ka drejtue në pastrimin e shpirtit sahabët e tij që të meditojnë në krijimin e Allahut xhelle ue ala e ka përmend edhe ibn Qayyim el-Jauziye se Allahu xhelle ue ala në shumë prej ajeteve urdhëron për meditim dhe meditimi ka qëllim cili është qëllimi i meditimit pastrimi Jo meditimi sufist, jo meditimi dervishski, jo ky meditim, me than e adhuroj Allahun me, me dashuri edhe me, me të fluturume, jo. Meditim i ndërtu mbi Kur'an dhe hadith të pejgamberit alejhi salatu ue selam, meditim me mendje t'shë, shëndosh, as meditim greqisht, jo. Jo meditim greqisht, m'i lan ajetet dhe m'i lan hadithet, as kjo as ajo, mesatarja. Wa kedhalike xhealnakum, Ummeten wasata li takunu shuhada ala an-nas. Kështu ju kemi bo juve popull mesatar në çdo çështje. Ibn Qayyim el-Jauziye ka përmend në librin e tij Kurthat e shejtanit se ummeti Muhamedit alayhi salatu wasalam është i vetmi ummet ku nga çdo dy ekstreme e zgjedh mesatarën. Nga çdo dy ekstreme e zgjedh mesatarën. Një shembull e rrezikshmërisë të animit nga dy të skajshmet ja për shembull ka than Allahu e ka bo pejgamberin një pejgamber njeriu mundet me dal në dy skaje dhe mu bo qafir vetëm në mes është imani nga se njerëzit mendojnë ose këne ose këne shejtani i, i lun me skaje me ekstreme mesataren nuk jau nuk jau drejton për shembull nëse njeriu e beson se pejgamberi i Allahut është i cili meriton të adhurohet çka është kjo Kufër. Mirë, nëse njeriu kjo është ngritja në shkallën e Allahut. Kufër. Nëse del kaskoi tjetër, ekstrema tjetër, thot kopil është ky pejgamberi, Allahu na rujt. A është edhe kjo kufër? Pra në nëqmimi pejgamberit është kufër dhe ngritja e tij në pozitën e Allahut është kufër. Cila është mesatarja, as me, po, mos me poshtërsu, po as mos me adhurua. përveç qëtina çka na qet në varr qëti smujna me diskutu fjalët e tina se janë ligj i Allahut xhelle xhelle ve ala andaj Allahu te bareke ve teala i ka mësu shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam që të meditojnë në krijimin e Allahut xhelle ve ala dhe t'i skalitin dhe t'i gdhendin shpirtat e tyre ngase këto shpirta kanë nevojë mu gdhend këto shpirta kanë nevojë mu gdhend pse Ka thënë Ibn Qayyim al-Jawziyja, Njerëzit në përgjithësi janë të angazhuar me çka? Me haje, me pije dhe me përmbushjen e epsheve të tyre. Ka thënë kjo është komponenti një, balta. Ka thënë kur njeriu angazhohet me mush baltën dhe me ngop baltën e ngulfat shpirtin. E ngulfat shpirtin dhe e myt ketë. E shpirti është komponenti kryesor të njeriu? Shpirti është komponenti kryesor të njeriu. Andaj qysh skalitet ky shpirt? Do t'i përmendmi disa prej pikave të cilat i kanë pas shokët e pejgamberit a.s.. Kjo e para meditimi. Meditimi në krijimet e Allahut te bareke ve teala. Pastaj kanë përmend dijetarët se njeriu duhet me ngop mendjen e tij dhe shpirtin e tij me njohurinë se Allahu xhallahu ala është el ala allamul ghuyub, ai i cili di të gjitha sekretet. Kjo ka rol në pastrimin e shpirtit, sepse shpirti kur mbetet vet mundet mu shfrenu dhe mu rebelizu. Allahu xhallahu ala ka përmend se Allahu te bareke ve teala e ka vendos në shpirtin e njeriut fugjurin. Çka është fugjur? Rebelizmin. Mëkatin. Andaj shumica e mëkateve kur bëhen kur janë vet. E qysh largohet kjo, qysh mu pastru pi këtij defektit? Qysh kur janë njeriu katër mure, qysh mos me i bo Allahut xhelle ve ala gjynah, kur e din se Allahu te bareke wa te ala, gajbi çka është për neve, te Allahu është publik. Andaj, Ebu Abdillah El Kahtani, njani cili e konë prej dijetarëve të Endelusit, e ka shkrujt një poezi e cila quhet Ennunije, dhe aty ka përmend, idha deatke nefsu, lil esjani, ka thonë, kur të thirre nefsi jot, me bo gjynah, Edhe mendon se në errsirë nuk t'sheh Allahu, thuaj nefsit. Inne ledhi khalaka dhaleme, jarani. Ka thonë, thuj nefsit tan, ai i cili e ka kriju këtë errsirë, ai më shef mu, se ai e ka kriju këta. Ai që e ka kriju errsirën, atij nuk i pengon. Allahu xhelle wa ala. Te Allahu tebareke wa te ala, publik. Edhe nuk ka te Allahu xhelle diçka sekret. Për neve a sekret. Dikush kur mshelet n'dhomë, për neve a gajb ajo. Ama te Allahu a gajbi edhe publikja një krejt, Allamu l'gujub. Andaj kjo dije neve na, na duhet për me pastru shpirtin. Që ku të mbetesh me katër murat e nuk të sheh kërkush, ati është objekti ti me m'u shfrenue dhe me i bo gjunah Allahu xhelle ve ala. Andaj ka ardh shumë hadithe kërcnuse se njeriut i humbin veprat ditën e gjykimit si Ka thënë Pejgamberi alejhi salatu ves selam, para njerëzve është mutadhahir i shtirur me takvallëk, vepra të shumta, ka thënë kur mbet vet i shkel krejt gjunahet. Kjo është shumë rrezik i madh kur njeriu mbet vet edhe i shkel gjunahet. Dhe kur del përjashtë tamam takvali, të tjerët i bon me qenë se ky është mashallah. Kjo rrezik i madh. Dhe ky ka problem me Allamul Ghuyub, me dijen se Allahu xhelle ve ala ka përfshi gjithçka. Pastaj është ibadeti. Adhurimi Allahut tebareke ve teala. Dhe krejt feja sillet këtu, në ibadet. Nëse njeriu nuk e adhuron Allahun xhelle ve ala, nëse njeriu nuk raskapitet me ibadet, nuk e ka kuptue fejen e Allahut xhelle ve ala. Nëse njeriu nuk, nuk skalitet me ibadet, nuk i ban ibadet Allahut tebareke ve teala. Dhe ibadeti ka dy kuptime, dy domethonje. Kuptimi i veçant, cili është kuptimi i veçant? Namaz, agjërim, zeqat, sadaka e kështu me radhë. Kjo është adhurimi i veçant. Çka kanë ardhur tekste dhe e kanë veçuar një vepër se kjo është ibadet ndaj Allahut tebareke ve teala. Këto duhet njeriu m'i shpeshtue. Se janë prej faktorëve dhe elementëve që ia pastrojnë njeriut shpirtin. Këta e kanë kuptuar shumë mirë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe qysh në Mekë kanë qenë të njohur për ibadet të madh. kanë qenë të njohur për ibadet të madh. Kjo është kuptimi i parë i ibadetit. Kuptimi i dytë është ibadeti i jetës. Kur njeriu e din se është rob i Allahut xhelle ve ala, me plot kuptimin e fjalës rob. Andaj shejtani kur i ka thënë Allahut tebareke ve teala le ughwiyannahum ajma'in, kam me t'i deviju krejt robt. Çka tha shejtani? Pastaj illa ibadaka minhum El Mukhlasin. Të gjithë kam m'i deviju, përveç një grupës e ka ditë paraprakisht se s'mun i devijon ata. Cilat janë ata? Përveç atyre, minhum, ibadek, robt e tu. Ka thonë Ibn Kajimi, këtu është sekreti se shejtani e ka ditë një kategori s'mun i prek ato hiç. Ka thënë, i ka përmend dy dy cilësi të këtyre njerëzve. Ibadek, rob. Çka domethonë rob i nënshtruar ndaj Allahut xhelle ve ala? Mendja nënshtrume, shpirti nënshtrum, trupi i nënshtrum, gjithçka e nënshtrume para Allahut tebareke ve teala. Ibadek, rob. Andaj duhet me pyet veten, a jena rob të Allahut tebareke ve teala? Jo vetëm namaz. Ngase shpesh herë i bëjmë sexhde Allahut me trup e mendimet tona janë mutekebbira, kryelarta ndaj Allahu xhelle ve ala, i zgjedhna prej dikun tjetër mendimet tona. Kjo është nuk i ka bë sexhde koka jote Allahu tebareke ve teala. Andaj duhet m'i bë sexhde Allahu xhelle ve ala me me mendime. Dhe e dyta prej cilësive el mukhlasin, sin të sinqert. Ata janë edhe rob të tu, po edhe janë të sinqert. Ata nuk Nëse njerëzit ja, janë të krijuar në natyrën që me adhuru dikan. Patjetër me dhonë kurban për dikan. Tatim me dhonë për diçka. Afrohet ose ka Allah ose ka taguti. Njona prej dyjave. Po të dyjat kanë kurban, duhet me dhonë kurban. Edhe për Allahun duhet me dhonë kurban me sakrifiku, po edhe për këtë tjetrin, tagutin duhet me sakrifiku. Edhe duhesh me zgjedhë. Ose për Allahun xhelle xhelaluhu ose për tiranat e ndryshëm. Pasaj ka thonë, ve mahjaja. dhe gjithë jeta ime. E këtu kuptohet se e gjithë jeta është adhurim i Allahu xhelle ve ala, ve memati dhe përfundimin vdekjen e kam për Allahu xhelle ve ala. Andaj Ibn Kajimi ka thanë se kush di me vdek, di me jetue. Kush di me vdek, di me jetue. Kush di me vdek, nuk di me jetue. Duhet me kuptue kështu adhurimin ndaj Allahu Tebareke ve Teala. Pastaj kanë përmend dijetarët se Allahu tebareke ve teala në fillim jau ka mësuar shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam adhurimin dhe në këtë adhurim janë fut cilat sende surja e tretë e cila ka zbrit në Mekë ka qenë surja Muzemmil. Shikone surën Muzemmil, cilat elemente i ka kërku Allahu për m'u pastrue. Ja ejuhel Muzemmil, kumil lejle illa kalile. O ti i mbështjellur, ngritu dhe falu natën. Shire ngritu. Ngritu çka do me thonë me vepër, jo teori. Me, duhesh m'u ngrit ti. Nuk i ka kum, qysh kuptohet kum? Ngritu, çu dhe puno për hir të Allahut tebareke ve teala. Andaj prej këtu është marrë se vepra është pjesë përbërëse e imanit. S'ka ajet i cili argumenton dhe dëshmon se vepra është e nxjerrë prej imanit, mrena është, mrena imanit është. Kum, çu një herë, duhesh m'u çu me punue, kum, kumil lejle illa kalile, çu natën përveç një pjesë të, të vogët. Nisfehu evinkus minhu kalile, gjysën e natës, apo pakso diçka prej, prej gjysës. Pra me Allahu ka kërku gjysën e natës. Çu dhe fal për Allahun xhelle ve ala namaz. Ngase ka qenë doemos për me pastru shpirtin. Për me pastrue shpirtin. Eu zid alejhi. Apo shto diçka ma shumë se gjysa. Ve rettilil Kur'ane tertila. Kjo elementi kryesor. Kjo është baza e bazave, themeli i themeleve, çka na i kena largue shumë prej kësajna, pi kti themeli. Wa rattilil Qur'ana tartila. Dhe kur të ngritësh, lexoje Kur'anin tertile. Çka është tertile? Tertile është me vëmendje. E lexon ajetin dhe koncentrohesh. Gjithë mendjen e fokuson te ajeti. Gjithë mendjen kur thosh elhamdulillahi rabbil alamin, duhet me t'u kujtue çka t'thot Allahu. Siç ka ardhur në hadithin e Imam Muslimit, nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, se kur thot robi elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu e jep një përgjigje. Ti e thu Malik Yawmiddin, Allahu e thot një fjalë tjetër. E kjo është tertil, ti e lexon dhe mundosh me nxjerr kuptime. Andaj Ibn Abbasi ka thon, la yakunu hammuka mos t'jet brenga jote kur të lexosh Kur'an, akhira safha, fundi i faqes. O sa ma shpejt të mrrish te funi. Jo, ka dar se nuk është qëllimi me lexue. Nuk është qëllimi me lexu, po është qëllimi me kuptue. Është qëllimi m'i fut këto domethënie në kokën tonë dhe m'i manifestue me veprat e tona. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ne do ta hedhim ty një fjalë të rëndë. Fjalë të rëndë. Këtë fjalë nuk e ka mbajt as qielli, as toka, as detnat, as kurrë hiç. Hiç kurkush s'e ka mbajt. Po e ka mbajt njeriu. E kena përmend në ligjërata pse Allahu xhelle ve ala ja ka dhënë njeriut këtë barrë të madhe, këtë ngarkesë detyrë të madhe. Qaulan thaqila, fjalë e rëndë është. E fjala e rëndë don ngarkesë dhe përgjegjësi të madhe. Andaj ka thonë çu dhe lexoje Kur'anin dhe medito në Kur'an dhe pastroje vetveten tane me leximin e Kur'anit. Pastaj ka thonë inna nashiatal-layli hiya ashaddu wat'an. Dije se aktiviteti i natës është ashaddu wat'an, është më gjurmëlanës natën me punua. Namazi i natës len gjurmë të madhe, mësimi natën le gjurmë të madhe. Andaj disa studime të cilat janë bërë në bashkëkohoren nga disa studiues kanë ardhë në përfundim se ata njerëz të cilët studiojnë dhe mësojnë natën ju zhvillohet inteligenca shumë më shumë se ata të cilët mësojnë ditën. Shprehje, njeriu natën, ngase nata e ka qetësinë e saj, andaj kur të lexo, kur të lexon njeriu dhe studion, mendja e tina është e qetë dhe fokusimi i tina është shumë i madh. Pastaj ka thënë Allahu tebareke ve teala, inna laka fi an-nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbik. Përmende emrin e Zotit tan. Shikone këtë ajet, ec sillu rreth punës dhe meditimit dhe studimit dhe nxjerrjes së domethënieve të larta për hir të Allahut te bareke ve teala. Kështu pastrohet shpirti. Kështu pastrohet shpirti. Na sot për fat të keq pastrimin e shpirtit ku e kërkojna në Facebook. A ka naj status ma të mira, naj qenisje ma të mira, ama jo në librin e Allahut te bareke ve teala. Jo në hadithin e pejgamberit alejhi salatu ve selam. Pastrimi bëhet këtu. Allahu xhallala e ka qujt Kur'anin shifa, nuk e ka qujt Facebookin shifa. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil-mu'minin. Na kena zbrit prej Kur'anit çka është shifa, shërim. Njeriu duhet m'u shëru, ka brenga, ka pikëllime, ka ngarkesa, të cilat duhet me i shëru këto. Ka vesvese, ka lloj-lloj cytje të cilat shejtani mundohet me, me ia marr kapitalin që e ka të madh, imanin e tina. E kjo nuk shërohet përveçse me librin e Allahut te bareke ve teala. Andaj Një herë dhe përgjithmonë duhet me u kthy librit të Allahut xhalla wala dhe me pastrue shpirtin tonë ashtu siç e ka për e ka tregue dhe na ka njoftue krijuesi i shpirtit tonë. Pastaj kanë përmend dijetarët ajete të shumta ku Allahu xhalla xhalaluhu i ka udhëzue shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me pastrue për me pastrue shpirtin dhe prej tyre është namazi. Namazi ka qenë prej elementeve që ka zbrit në Mekë, e para. Namazi është prej sendeve ma madhështore të kësaj feje. Andaj kur e kanë pyet Hasan el Basriun, në fakt ka thënë Hasan Basriu, çka madhron njeriu prej fesë së tina nëse nuk madhron namazin e tina. Nëse në fe nuk madhrohet namazi, edhe pi këtu dijetarët kanë thënë se namazi është kufër lënia e saj. Nëse njeriu e lën namazin nuk ka prej fesë kurgjo hiç, ngase e vetmi obligim i cili dëshmon se njeriu a tu punu diçka për fe, a namazi. Nëse edhe kjo nuk ekziston, çka ka prej fesë ai? Jet vetëm teoria e cila nuk ban dobi para Allahu te bareke u te ala. Andaj namazi ka ardh si sendi dhe faktori për me pastru shpirtin. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, Qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Ky ajet ka zbrit në Mekë. Dhe e përmendëm se kur të lexoni ajete mekkie, dini se kanë zbrit në periudhën e Mekës. Çka do me thonë me, me zbrit në periudhën e Mekës? Ajetet mekkie nuk trajtojnë vetëm se çështje akide. Çështje akide, se s'kan pas shtet musliman. S'kanë pas shoqëri të veten, s'kanë pas sistem të vetin. Po krejt janë çështje akides. Andaj janë shu, nëse don me formu personalitet sahabe, lexoji ajetet e Mekës dhe e formon personalitetin e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kanë shpëtuar besimtarët me çka? Elladhina hum fi salatihim. I pari, elementi i parë, ata të cilët namazin e tyre janë të frikshëm, kanë dro të madhe n'namaz. Namazi është prej elementeve ma së shumti që i kanë kushtu kujdes shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo namazi i cili bëhet me gjymtyr. Namazi i cili bahet me gjymtyrë dhe me shpirt dhe me frikërespekt. Khashi'in. Mu kan njeriu i frikshëm, para kujt ka dal? Andaj Ibn Qayyim al-Jauziy kur folëm atje në akide për emrat dhe cilësitë e Allahu xhelle ue ala, çka ka thënë? Ka thënë kur ti mësojmë na emrat dhe cilësitë, a kena për qëllim veç me ditë se Allahu është mbi arsh apo ka gjurmë kjo? Ka gjurmë. Se njeriu ka thënë kur del para një kryetari i cili asht njeri, frikësohet dhe tutet me fol para tina. I dridhet buza, i dridhet trupi, nuk guxon me ba naj lëvizje e cila e hidhron ata. Edhe ai është njeri. E kur e din se Allahu përpara tije, qëndron para arshit, mbi arshin e tina, dhe të përcjell tije, dhe të vëzhgon tije, dhe bikëqyrja e Allahut është shumë e madhe mbi tije, dhe ai është el batin, aj mes të cilit s'ka mes teje dhe Allahut asnjë pengesë, çfarë namazi munet mu ba kur njeriu i ka t'gjitha këto njohuri? është khashiin, është i frikshëm. Andaj ka pas pi selefit që ka dek n'namaz, tu lexu kuran. element që njeriut ia krijon një ndërgjegje të madhe, se nuk është njeri për i krijun për hajgare, për zbavitje, për argëtime, jo, është shumë ma i madh sesa hajgaret. Elladhina hum anil laghu, ata që ndaj hajgareve janë mu'ridun. Çka mu'rid me ia kthy shpinën dikujna? Andaj hajgare s'kan bë sahabët asnjëherë. Nuk kanë bë hajgare. Çka nuk kanë bë jetën s'e kanë kuptu hajgare. E kanë kuptu xhehenem apo xhennet t'Allahu tebareke ve teala. Andaj shikoni ajetet që i kanë formu personalitetet e sahabëve. Shikoni çfarë cilësi. E ka kuptu jetën andaj Zekerian alayhi salam e transmeton Ibn Jauzi në librin e tij se kanë dalë disa fëmijë me lujt. Dhe Zekeria ka kalu. Zekeria pejgamber i Allahu tebareke ve teala. Dhe i kanë thënë, Ja Zekeria, ela tel'abu ma'ana, pse s'lun ti kurrë me neve? Na sa herë lujna këtu? Me hall ti kurrë nuk lun me neve. Ka thënë, Lem ukhlaq lil la'ib. S'jam kriju me lujt. Përgjigje, Pi vogël, s'jam kriju me lujtë unë. Ju luni, nëse mendoni se jeni kriju për me lujtë, luni, ama unë nuk jam kriju për me lujtë. Unë jam kriju për qëllime shumë ma të larta. Elledhine hum anil laghwi, ata të cilët ndaj hajgareve dhe muabeteve të kota dhe palavrave të kota dhe mexhliseve të kota, mu'ridun, i jepin atyre shpinën dhe ja u kthejnë shpinën wal ladhina hum liz zakati fa'ilun ata të cilët e japin zakatin dhe këtu ka dy kuptime Ibn Kajimi sa herë kur e ka përmen ka thanë në zakati kur përmendet n'Kur'an e ka për qëllim pastrimin apo zakati i cili është sasi e të hollave e cila ipet fukarave Mirpo na thojna që ka dy kuptimet, edhe zekatin, edhe kuptimin e pastrimit. Ata të cilat pastrohen, ata të cilat pastrohen. Pastaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Wa aqimis salata tarafein nahari wa zulafen min al-layl." Fale namazin në dy skajet e ditës. Në dy skajet e ditës. Wa zulafen min al-layl. Dhe afër përfundimit të natës. Namazi ka qenë faktori kryesor për pastrimin e shpirtave të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Vërtet të mirat i shlyejnë të këqijat. Veprat e mira i shlyejnë të këqijat. Ku kthehet kjo el hasanat tek namazi? Tek namazi kthehet se namazi i shlyen veprat e këqija. Pastaj ja ka mësue pejgamberi alejhi salatu ue selam shokëve të tij që njeriu duhet me ju përgjigj thirrjes Allahu xhelle ue ala gjithmonë. Këtë e ka kriju si personalitet te shokët e tina. Se njeriu kur ta ndëgjoje thirrjen e Allahu xhelle ue ala, s'duhet me gjetë në veten e tina taraddud. Duhet me gjet çka, taraddud, lëkundje. Asnjëherë as mu hamend, menjëherë me ju përgjigj thirrjes Allahu te bareke ve teala. Dhe këta mundet, nëse don me ditë sa je afër sahabeve, vëzhgoje veten. Hulumtoje veten tënde. Sa je që i përgjigjesh thirrjes Allahu xhalla ve ala. Kjo thirrje përfshin gjitha thirrjet. dhe ata e falin namazin. Dhe ata e falin namazin. Mirëpo është me rëndësi përgjigjja e thirrjes. Përgjigjja e thirrjes. Kjo ka qenë prej hapsirës dhe fushës së pastrimit të shpirtit. Njeriu duhet me qenë i kujdesshëm me pastru shpirtin e tina. Nëse nëse nuk e pastron shpirtin e tina, ka dështue, ç'ka thënë Allahu te bareke u e te ala. Prej mësimeve që e ka me përmend, tjetër është se pejgamberi a.s. e ka gdhend mendjen e sahabiut. Kur'ani ka thirrje për gdhendjen dhe skalitjen e mendjes. Për me me ditë çka mendja, çfarë roli ka mendja dhe qysh duhet me skalit këtë mendje dhe me përdor këtë mendje. Ngase mendja është elementi kryesor që na dallon prej kafshëve. Kanë thënë disa dijetarë, Allahu gjithçka që ka kriju në tokë dhe qiell e ka kriju për neve. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'an. Ai është Allahu i cili ka kriju çka ka në tokë lakum për juve. Ama ku është elementi këtu ma interesant? Kanë thënë dijetarë, lopa, kafshët, bimët, qielli, toka nuk e dinë që janë kriju për neve. Po vetë janë krijue dhe janë të nënshtrume ashtu. A na e dinë se ato janë kriju për neve? Allahu na ka dhon këtë instrumentin me të cilin na e kuptojmë se ato janë kriju për neve, ato janë të nënshtrume, se s'kanë mendje, me ditë, për çka janë kriju. A shikoni sa e ka madhëru Allahu tebareke ve teala, e ka privilegju njeriun? I ka dhënë mendje me të cilat i kupton të gjitha sendet. I kupton me të gjitha sendet. Mirëpo kjo mendje duhet m'u shfrytëzue si duhet. Duhet me u kontrollue dhe m'u menaxhu si duhet. Nëpërmjet ajeteve dhe haditheve të Pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe në Kur'an ka shumë ajete, disa do t'i citoj disa prej tyre, ku ka thirrje për me përdor mendjen. Për me përdor mendjen, thotë Allahu xhelle ue ala, "Kul undhuru ma dha fis samawati wal ard." Thuaj, shikoni. Undhuru. Mirëpo në gjuhën arabe undhuru ka dy kuptime. Undhuru a me shiku, po undhuru është edhe me meditue. Andaj i thonë në gjuhën arabe mesail nadharie, mesele teorike, të cilat janë çështje e mendjes. Mendja merret me ato, edhe mesail amelie, edhe mesele veprore të punës. I kanë nda kështu dijetarët. Me qëllim, e kam për qëllim se nadharie quhet mendja. Kul undhuru, ka thënë Allahu xhelle ue ala, thuaj meditoni me mendjet e juve në qiell dhe në tokë. Wa ma tughni al-ayatu wan-nudhuru an qaumin la yu'minun. Mirpo dijeni se ajetet dhe qortimet nuk bojnë dobi për popullin i cili s'beson. Kjo ajet është shumë interesant, nëse i kthehesh tefsirit. Se Allahu xhelle ue ala ka thirrë në meditim. Mirpo nëse njeriu nuk beson, Ky meditim s'i ban dobi, nuk i ban dobi. Andaj Allahu xhelle ue ala kur e ka përmend se Kurani është arabisht, disa prej popujve atëherë kanë thonë, nuk është bash arabisht. E axhemijun em arabi, a është jo arab apo arab. Allahu xhelle ue ala si i ka përgjigj, Kul hije lil ledhine amenu huden Thuaj, ai për ata që kanë besu është udhëzim Dijetarët kanë thonë, njëherë e ka përmend se kjo Kuran është arabisht Po kur e ka përmend udhëzimin, s'ka thonë për arabët Po ka thonë lil ledhine amenu Ata që kanë besu, kjo a udhëzim Von, pa marrë parasysh njeri është arab a jo arab, udhëzim është kurani për ta. Udhëzim është kurani për ta. Besimi është faktori kryesor që njeriu me shfrytëzu mendjen e tina. Pa marrë parasysh sa ka ajete në dunja, në qiell dhe në tokë, nëse s'beson, s'bojnë dobi. Andaj ti e sheh sa shkencëtari, sa doktori, sa mjeku, sa, sa njeriu i cili studion dhe dërmohet në studime, sa njeriu i cili ka studiue logjika të ndryshme, fakte të ndryshme, arsye të ndryshme, dhe në fund ka dal pa besim ndaj Allahut xhelle ue ala. Thot ka një krijues mirë po nuk e di kush është ai. A neve Allahu tebareke ve teala na e ka lehtësu çështjen me pejgamberin alayhi salatu ve selam. Andaj Allahu xhelle ue ala ka bo thirrje për përdorimin e mendjes. Ka thënë Allahu tebareke ve teala Kitabun anzalnahu ilayk liyadabbaru ayatihi. Libër të cilin ta kemi zbrit ty Ti o Muhammed alejhi salatu ue selam, për çka? Li yaqra'u ja, me lexu jo. Andaj ka thënë Hasan al-Basriu, ka zbrit Kur'ani për m'u punu, e e kanë marrë njerëzit leximin punë. Ai ka zbrit për m'u punu, e ata e kanë marrë leximin që jena tu punue. E nuk është ashtu. Allahu xhelle ue ala thot, na e kena zbrit librin për çka? Li yadabbaru me meditu në ta. konkludime dhe përfundime. Li jeddebberu ajatihi me meditue në ajetet e tina. Andaj ka pas pi sahabeve një ajet e ka lexue tan natën. Pse? Se e ka kuptu, li jeddebberu me meditu në këta ajete. Pejgamberi alejhi salatu ve selam ka namaz nate të falt me me dy tre ajete. Me dy tre ajete të sures Ali Imran atje në fund. Në fund, pse? Sepse ka meditue në ato ajete. Li jeddebberu ajatihi ue li jetedhekkere ulul elbab dhe që të marrin msim njerëz të mendjes. Njerëz të mendjes. Kurani i flet mendjes. Andaj a kon njoni prej sahabive te Pejgamberit sallallahu aleyhi sallem duke qajt. Dhe e kanë vet dishka ma e pkek, çka të bon me qajt? Ka thonë e kom lexu ni ajet, i cili m'ka bo me qajt. Cili është ajet? Ka thonë Allahu xhelle ue ala, Andaj shikone mendjen e cila është formuar te sahabët edhe mendja jon. Mendja jon. Sa e na mërzitmi pse nuk i kuptojna shembujt të cilët i ka sjell Allahu xhelle ue ala në Kur'an. Allahu e ka e ka sjell për shembull ni shembull e miskojës. Sa njeriu e di qi pse miskoja? E ka sjell ankebutin, marimangën, pse marimonga? Lopën, pse lopa, e kështu me radhë, e shembuj të tjerë. Bleta, mirëpo njerëzit nuk e dinë urtësinë e tyre. Andaj kurejshët, se sa janë kon bllokun pi këti nuri, kanë thënë, "Ky me marimanga do me na shti në xhennet." A me marimanga do na me i besu Allahut a? E Allahu xhelle ka zbrit ajete, "Inna Allahe la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allahut nuk i vjen turp me sjell çfarëdo lloj shembulli, qoftë mushkoj apo çkado qoftë. Pse nuk është puna te lloji me të cilën unë ja u sjell juve shembullin, puna te urtësia çka unë ja u jap nëpërmjet atyre shembujve. Sikur që kanë thënë dietarët, Allahu kur i sjell shembujt Marimongën për shembull apo Miskojën, don me na thon, o ju njerëz, të cilët juve ju duket veta të mëdhej. Marimonga e vogël, Miskoja e vogël, jeton, frymon, edhe ju jetoni dhe frymoni. Kush ja u dha jetën juve? Ai i cili ja ka dhënë qasaj Miskojës, ta ka dhënë edhe tije. Njeriu veç me e meditu qëta Fa ahjakum Ju ka dhon jet El haju el kajum I gjalli Prej të cilit e merr jetën çdo i gjall El kajum është ki kuptim Kajum është Ai i cili ja jep dikujna jetën Allahu na ka dhon jetën Këtë frymarrjen çka e morrna lirshëm na Edhe çdo kujna Ndërsa njerëzit Nuk meditojnë këtë fakt. Apo shkencat janë në kërkim e sipër me gjetë sekretin, nuk mundën me gjetë. Lugz, enigma e qujnë ato. Nuk mundën me gjetë qysh e jep Allahu apo qysh krijohet jeta te dikush. Ata e dinë këtë prej elementet, mirëpo ajo e sekretit nuk e di kërkush përveç Allahu te bareke ve teala. Andaj Allahu xhella wala ka thirr për me medituar. Pastaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Fel yanzuril insanu ila ta'amihi." Le të shikojë njeriu në ushqimin e tina. Sa periudha kalojnë për ti me të ardhë ushqimi kjo pija e gatshme këtu? Sa periudha a dashme me shkue? Shumë, derisa ka ardh këtu e gatshme. Fel jendhur, le të shikojë njeriu në ushqimin e tina. Le të shikojë se Allahu ja ka bo të gatshëm me hangër. Pastaj le të shikojë në procesin i cili ja lehtëson hajën. A mediton njeriu? Andaj Ibn Qayyim el-Jauziy kur ka fol për pendimin e klasës së lartë, ka thonë se 24 orë është në meditim dhe istighfar. Edhe ka pru shembull se kur të haje bukë, kur të pije ujë, i ka frikë Allahut xhelle ve ala. Dhe thot shiko Allahu thot ai njeriu i cili është prej klasës s'lartë mirëpo pendohet vazhdimisht te Allahu, thot Allahu shiko si m'i ka nënshtruar Sendet, andaj Omeri radhijallâhu anhë ka qajtë kur e ka lexue ajetin e Allahut xhelle ve ala, Ve le jus'elunne anin naim, Të gjithë do të merren në pyetje për naimin, për kënaqësinë. Në tefsir ka ardhur për ujin. Ujin çka e pina të freskët, të mirë, të shijshëm. Kena me u morë në pyetje. dhe thirrje për me përdor këtë instrumentin që e kena. Dhe mos me lanë mu vishk dhe mu ndrishk, nëse s'përdoret ndrishket, nëse nuk lexon njeriu ndrishket, nëse nuk hulumton njeriu ndrishket, nëse nuk lodhet njeriu në trunin e tina, ndrishket aj. Sa ma shumë që e mundon, aj t'i sjell frytet e tina. Andaj Allahu te bareke ve teala na ka kërkuar që të menditojna dhe t'i logjikojna ajetet e tina. Prej mësimeve çka Allahu tebareke ve teala i ka msu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është terbija e trupit, edukata e trupit. Këto do t'i përmendim shkurt, ngase ka ligjërata të veçanta për këto. Shkurt. Allahu xhelle ve ala Prej grave. Prej grave. Pastaj prej çka? Pasurijës. Mas grave fëmijt, benin. Pastaj pasurijës. El kanatir el mukantara. Këtu â ni sekret shumë i madh. Se Allahu nuk ka thanë, kanë dashuri për pasuri, po ka thanë kanatir, për mbledhjen. Andaj te njeriu është dëshira për, edhe për paren, edhe për mbledhjen. Qysh, nëse ka sado që ka pare, dëshira e mbledhjes hala nuk i heket. Janë dy sende, dëshira për me pas pare, edhe dëshira për me grumbullue. Andaj Allah ka thanë, kanatir mukantara, ai edhe ka dëshirë me mbledh sa ma shumë. Nuk, nuk fryhet hiç, nuk ngopet kurrë, veç do me pas pare sa ma shumë. Mine dhehebi vel fidda, ari dhe argjend. Pastaj ka thanë, uel khajl dhe kuajt. El Musawwama, të drejtë. Përpara ka qenë krenaria dhe fudullëku me me kuaj. Disa prej dijetarëve, si është Sejd Kutbi, ka thanë kalin e zavendson vetura. Andaj edhe matet me fuqi kuaj, ngase e ka rolin e kalit, andaj ti e sheh se një njeri kur hip n'veturë, mendon që vallë ku ka hip. Edhe i ban fudullëk Allahut tebareke ve teala. Dhe ju e dini hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, një njeri është vesh bukur dhe ka shit fudullëk, krenari Allahu e ka zhyt në tokë. Ai duhet me pas njeriu kujdes se si i trajton të mirat e Allahut xhelle ve ala. Si i shef të mirat e Allahut tebareke ve teala. Me rëndësi njeriu ka nevoja fizike. Allahu për çdo send ka thirrë në mesatari. Mos me tepru në dy skajshme. Pse? Sepse nëse teprohet, abuzohet dhe keqpërdorohet dhe shpërdorohet ai, ai nimet. Dhe kalon në mohim të Kjo do ta përmendim tash te e dyta, kontrollimi i veshjes. Veshuni bukur në çdo namaz. Wa kulu washrabu, hani dhe pini. Nuk ka ndalesë, ha dhe pi. Wala tusrifu, ama mos e teproni. Andaj kjo është mjekësia krejt. Mos e tepro. Nëse s'e tepron, je rob i Allahut tebareke ve teala dhe e ki shfrytëzu nimetin në vendin e vet. E ki shfrytëzu nimetin e vet. Innehu la juhibbul musrifin, Allah nuk i do tepruesit. Allah nuk i do tepruesit. Dikush ngopet, hala do me hangër. Po ndalu. Ndalu se nuk ka nevojë me hangër. Nëse ngopesh, se dëshira e kanëve nuk përfundon. Syni vazhdimisht kërkon, mirëpo nëse ngopesh, përfundoje. Andaj pejgamberi alejhi salatu ve selam ka thanë, le t', le t'lajë njeriu vend edhe për frymë. Kanjiherë aq shumë ngopet, sa s'ka mundësi as me marrë frymë. Nuk ka mundësi as me mor frymë. Andaj Allahu xhela ka thon kulu washrabu wala tusrifu. Hani dhe pini ama mane mesataren. Pastaj kontrollimi i veshjes dhe i zbukurimeve të të dukjes dhe pamjes. Khudhu zinatakum. Merrne zinetin. Çka â zine? Është zbukurimi. Dhe senet të cilat njeriu e zbukuron me ta vetveten. Mirëpo ka thon inde kulli masjidin në çdo namaz. Ama na subhanallah, veshmi mirë për ahenge, për ceremonia të ndryshme, për dasma të ndryshme, mirëpo kur vina në xhami me fal namazin, nuk i vesh ata teshat ma të mira. Andaj ka thon Ibn Qayimi se Allahu ka thon inde kulli masjid, kur shkoni në xhami dhe kur të falni edhe te shpia, duhesh me vesh petkun ma të mirë. Sa e vesh njeriu petkun ma të mirë kur falet para Allahu xhallahu ala. Dhe kjo dëshmon se sa ti e ndin komunikimin me Allahun. Me pijama falet për shembull. Nuk ka ndalesë. Po turp është, me u fal me pijama para Allahu xhallahu ala. Turp â, se ki dal para Allahu te bareke ve teala. A të kish ardh marre me dal me pijama para një njerit? Me dal jashtë, me pi kafe. T'vjen marre e para Allahu xhallahu ala, duhet me respektue qëndrimin para Allahu te bareke ve teala. Andaj ka thënë Allahu xhallahu ala inde kulli masjidin në çdo namaz. Pastaj ka thënë Allahu te bareke ve teala kontrollimi i shtëpive. Dhe duhet me ditë njeriu për çka është shtëpia. Ka thënë Allahu xhallahu ala, "Wallahu ja'ala lakum min buyuti sakanan." Allah ju ka kriju juve shtëpi. Për çka sakanan? Për me arrit qetësinë. Kjo është kontrollimi dhe duhet njeriu me ditë nimetin e shtëpisë dhe me falënderu Allahu xhallahu ala për këtë. Kontrollimi i epshit ndaj grave. Allahu xhallahu ala thot: "Elledhine hum Li furujihim hafidhun, ata të cilët organet e tyre i ruajnë, kujdesën. Illa ala azwajihim, përveç ndaj bashkëshorteve të tyre. Au ma malakat aymanuhum, apo robëreshat e tyre. Njeriu e duhet me kontrollue, nëse s'e ki halal, ule shikimin. Nuk e ki halal, mos e prek. Pse? Sepse është zjarr për ty. Ani pse dëshira është e flaktë. Ajo çka e ka ndalu Allahu xhallahu ala është helm dhe ja shef pasojat ma vonë. Andaj Allahu xhallahu ala kur e ka përmend martesën, çish e ka trajtue? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allahu prej ajeteve të tij na ka thënë është edhe bashkimi mes juve dhe grave. Andaj Allahu ka thënë li teskunu ilejha, me u qetësue. Martesa është qëllim m'u qetësue dhe me ndërgjegje dhe me pastrue njeriu moralin e tina dhe me rujt vetën e tina dhe jo shfryrje e epshit. Allahu xhelle ve ala për çdo send në këtë jetë na ka dhënë sekretin dhe mesazhin të cilën na duhet me përdor dhe me rregullue sistemin e jetës tonë. Pastaj e ka përmend Allahu xhelle ve ala që njeriu duhet me pas kujdes për udhëheqjen dhe atë sen e ka në dorën e tina ka thënë Allahu tebareke ve teala ve enfiku mimma xhealekum mustahlefine fihi dhe jepni prej asaj çka Allahu ju ka dhënë në duart e juve në duart e juve pi' kësi ajetit dietarët e kanë bo haram se njeriu nuk guxon me shit diçka çka s'e ka në dorë Ta shes veturën e huj, për shembull. Merre, bleje. Ta shes shpijën e huj. Mustahlefine fihi. Pi' këtij ajetit kanë thonë dietarët se njeriu duhet me pas kujdes dhe duhet me rregullue se ajo çka s'asht e jotja, ti s'e zotron ata. Ajo çka e huja nuk a e jotja. Po duhesh me u kanë i knaqt me ata çka Allahu tebareke ve teala në gjuhën arabe dietarët i kanë thënë kanaa. Vetëknaqësi me ata çka e kije. M'u kënaq me ata çka Allahu tebareke ve teala ta ka caktu edhe në fund është se Allahu tebareke ve teala e ka përmend sekretin e udhëheqësisë ku e ka përmend se nëse njeriu don me arrit udhëheqësinë e drejtë dhe sistemin e drejtë duhet me kontrollue zullumin. Mos me lëshu dorën e tina në zullum. se Allahu tebareke ve teala nuk i don zullumqarët, siç e ka thënë Shejhul Islam Ibn Tejmija rahimehullah se nëse një shtet besimtar i cili gjikon me ligjt e Allahut xhelle ve ala dhe një shtet tjetër i cili është shtet i kufarëve. Nëse këta të dytë, këta të fundit janë të drejtë dhe s'bojnë zullum, Allahu i ndihmon këta mbi këta të tjerët. Pse? Sepse Allahu xhelle ve ala ka një sifat Ama unë jam kon shumë i devotshëm. Unë jam fal kështu edhe kështu. La tedhalemu, mos bani zullum. Wa ma kana rabbuka bi dhallamin lil abid. Allahu, Zoti jot, s'asht zullumqar ndaj robëve. Nuk i ban Allahu tebareke ve teala askujt zullum. Andaj këto tri komponente dhe këto tri mësime dhe këto tri shkolla i ka dhënë pejgamberi alejhi salatu vesselam. E para, besimtari në këtë jetë duhet me pastru shpirtin e tina. m'u pastrue prej njollave të shirkut dhe zullumit dhe mëkatit dhe korrupsionit dhe çkado çka e njollos shpirtin e tina dhe m'u lidh shpirti i tij me Allahun xhelle ve ala dhe m'u lidh shpirti i tij shumë afër Allahut tebareke ve teala siç ka thënë Ibn Kajim el-Xheuzije kambt e tua n'tokë shpirti jot para arshit Allahut xhelle ve ala e para e dyta me pastru mendjen dhe me përdor mendjen dhe me lodh këtë mendje, me lexu pak më shumë. Allahu xhelle ve ala e ka kushtëzue mësimin dhe kuptimin e fesë me xhuhd. Me xhuhd, xhuhd është m'u lodh, m'u kput. Elledhine xhahedu fina, ata çka lodhen për neve, lenehdijennehum, kena mi udhzu ata. Nuk lexon libër, nuk dëgjon ligjërata, nuk të intereson kuptimi i fesë, Dhe me këta realizohet qëllimi dhe sistemi i Allahut tebareke ve teala në tokë vazhdojmë me lejen e Allahut xhelle ve ala në ligjëratat e tjera lusim Allahun tebareke ve teala që Allahu xhelle ve ala të mësojë me kuptue fjalët e Allahut tebareke ve teala fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lusim Allahun xhelle ve ala që Allahu tebareke ve teala t'i pastrojë shpirtat e tonë nga shirku nga zullumi nga mëkatet lusim Allahun xhelle ve ala që Allahu tebareke ve teala të mësojë me bë vepra të mira deri në